Ļeņins kliedz mācīties, mācīties un vēlreiz mācīties. Māma saka, dēliņa labo atzīmes. Aizēja pie tā fels skolotā ieliek divi. Ko darīt, ja skola man putru baro?